Egun on lagunak zuokin otxartaga eskolako irratia. Gaur ostirala otxailaren zazpian irugarren ben mailakoek egingo dizuegu. Ni adara naiz eta irratzaio honen ezataria izango naiz. Orain aurkeztu nahi dizkizuet nirekin dauden lagunak. Jon eta Eider ingelezeko tartetxoaz arduratuko dira. Jon rabiarekin eguraldiaren berri emango digute. Eiderrek aste honetako urtebetetzeen berri emango digu. Unaik eta ianek asmakizunak esango dizkigute. Azte honetako urrezko esaldia eta albistea aizeak eskaniko digu eta adiegon ederrekin aste honetako galderak berak esango digu eta orain ingeleseko tartearekin usten zaituztegu. Good, mon Good morning, John and Eider. Eh, hello, I am John. And I am Eider. Hello, Taga. Today is Friday. Yes, it's the 7th of February. And we are on the on the air. This is Isadi Irati. We will make a healthy recipe. Perfect. I can prepare a smoothie. First, put fruit, a yogurt, some milk, and six ice cubes in the blender. Got it and new. I know blend until smooth is in. Yes, it's delicious. Do you know what Esli do I like? No idea, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Ochartaga. Bye. orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Rabia esango diguzu zenbat gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Gaur? Bai, gure eskolako termometroak. amaiztu randu markatzen ditu. eskolako markatzen ditu. Beraz, neguan egoteko egun epela dugu, gaur, gaur. Gainera, irudi, euria ez gaituela bizitatuko, eta horrela jolastorduan patioetan gozatuko al izango dugu, ondo pasa. uraldia badakigu eta orain jakin nahi dugu ea gaur norbaiten urtebetetzea den. Eider, zuk badakizu hori? Bai, badakit eta esan behar dizuet gaur ez daukagola urtebetetzerik, baina urkera aprobetsatuko dugu zoriontzeko astean zehar urtebetetzea ospatzen dutenei. Aste artean zeigarren mailako zer Okampok ama bi urte bete zituen. Azte azkenean, bigarren mailako Mohamed Ben Nazeurrek, zortzi urte eta zeigarren mailako urto, urko martinek, ama bi urte bete zituen. Atxozte aguna, bigarren mailako Naya Garziak, zortzi urte bete zituen. la bata, irugarren mailako Aitor Bilalongak, amar urte beteko ditu eta azkenik igandean laugarren mailako oierpeinak amar urte beteko ditu zorionak Jennifer Mohamed Urko Naya Aitor eta oier superondo pasa zuen ospakizunetan. asmakizunen tartea dugu. Unai, esango diguzo ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehen goz joan den. Azteko asmakizunen eta galderen erantzunak eta nortzuk dira irabazleak kaleratuko dugu. Lehengo asmakizuna, oina, bigarren asmakizuna, babarrunak. Lelengo galdera, enara tandika. Bigarren galdera, esen entzun. Irugarren galdera, zero. Laugarren galdera. Berak zeukala esan zuen. Irabazleak hauesek izan dira. Lelenglo, lelengo zikloko irabazlea aliben al-ah. Bigarren zikloko irabazlea eneritz korral. Irugarren zikloko irabazlea olaia merino. Sorionak irukote hori. Adiegon, ona dato saste honetakoak. Ona hemen lehengo asmakizuna, entzun ondo. Pepitaki, papataki, zerrote den nordaki, hiru kolorekin bakarrik. Ordenean jartzen ditut denak. Guztiek errespetatu esgero, ez dugu iztrikurik espero. Berriro esango dut, adiegon. Pipitaki, papataki, zerrote den nordaki, hiru kolorekin bakarrik, ordenean jartzen ditut denak, guztiek errespetatu ez gero, ez dugu istripurik espero. Eta orain, bigarrena, pipitaki, papataki, zeroteen nordaki letren familian. Makil famatua, nirekin dator beti, nire gaineko puntua. Errepikatu egingo dut, entzun ondo. Letren familian, makil makila famatua, nirekin dator beti, nire gaineko puntua. Goratu erantzun ondo idatzi eta postontzira sartu. Suerte! albiste berezi bat emango digu, aurrera izea. Aste honetan, aste artean agate deunaren bespera izan zen, eta euskal herriko, herri eta hiri guztietan urtero bezala agate deunaren koplak zabaldu zirik, txekeak eta nagusiak taldeak osatuta plazarik plaza ausorik auso abesteko ohitura jarraitu zuten. Horrela hotxak eta makiren kolpeak entxuteko aukera izan genuen. Kolpen zergatiaren azalpen bat da. Ama lurrari deile egiten. Zaiola negu amaitzeko zorian eta udaberria astear dagoela. Otsaktagako ikazki eta irakazleek ere tradizioa mantentzeko. Asmos ortuelako gune ezberdinetan abestu egin genuen. Eskolan egun batzuetan koplak ondo eta gero kaleetan primeran egin genuen eta gure gana hurbildu zen jende pozik entzun ziguten. Orain makilak datorren urtera arte gorde behar dugu. entzungo dugu joan den astean arazo tekniko batzuen erruz ezin izan genuen entzun neska kilolari bati irugarren ako ikasleen egindako elkarrizketa. non enara eta ner? Noiz eta nona zinden futbolean jolasten. Txikitan hasi nintzen, sei urtekin, aiartan hasi nintzen jolasten. Orain kezara aiartan jolasten, ez da zergatik aldatu behar izan zinen. Ez, orain barakaldon jolasten naiz, pauldarrekin. Ba, aldatu behar izan nintzen, bai hartan ez egoelako neskentzako talderik, eta amistoen kategoria, adina dela eta amaitu zelako. Zein pozitibotan jolasten zara gustatzen zait. Defentsa naiz, eta asko gustatzen zait. Entzun dugu txapelketa askotan parte hartu zen du zuela, ez Bai, normalean ligan goiko oposizioetan geratzen gara. Gero hainbat torneo jokatzen ditugu. Esate baterako, salon aste santuan jolasten duguna. Bebekakoa eta Suedian egon ginen txapelketa internazional bat eta irabazleak izan ginen. Su Suedian ere egon zarela zein ondo zer kontutatu al dikuzu esperientzia hori Oso ondo pasatu nuen, turismo egin genuen, txapelketa irabezi genuen, oso edigarria izan zen gauak oso motxak zirela, gaueko amabiak, amabietan oraindik egun zen. Eta hau Ba, udan joango gara perura, baina han txapelketarik ez dugu jolastuko. ondo bostean asko Ez horregatik, anara agur! zengo gara, berriro kalere zengo gara, ezaztu aitzakiari gabe, maritxuren txokan aurkituko duzuet. bukatzeko gaurko irratsaioan inguruko galderak ederrek esango dizkizue, erne egon. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zer ospatu genuen aste artean? Hirugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Laugarren galdera, Zenbat urte betetxe egon dira aste honetan, berriro irakurriko ditut, adi. Lehenengo galdera nori izan da gaurko esataria, bigarren galdera zer ospatu genuen aste artean, irugarren galdera zein da aste honetako urrezko esaldia, Laugarren galdera, zenbat urte betetxe egon dira azte honetan? Hemen amaitzen da gure gaurko irratzaio. Entzule laguna, gaurko gureak egin dugu, ondo pasatuko zenutelako. Agur!